Значи денес да се представам има некои неколку нови што мене не ме знаат и да биде еден само да не ме познава, би сакал да се представам на кратко. Така ли? Јас сум е, македонец, роден во Битола 1950 година и живее во Битола 20 години до 1970 1970 од сиромаштија, брат ми замина за Австралија за печелба и после ме зеде и мене. Таму се најдов со многу убава жена, која ми е жена сега веќе 40 години, брак. <laughs> Не знам дали има некој 40 години брак овде. Не, не знам. Омлади се сите од тебе. Еве, таму една има, таму една сестра. 45, Господе ве благослови до днешниот. ден. Имам, имавме три дечиња, сега возрастни се и тие од три тие дечиња имаме 7 8 внучиња. Е, Господе ги благослови, сите верни, сите сите словото, сите се молат, сите во црква. И сите сведочат. Евангелисти се сите. Значи, тоа е моето кратко сведочанство, а секоја година, секоја втора година јас доаѓа Господ ми испрати веќе 20 години да му служам на македонскиот народ. Не да ми служат, него јас да служам, како што вели Исус дојде, не да биде послужен, него да ве послужи, со што умре на крстот и воскрсна после три дена. За секој да добие кој верува спасение вечно. Значи, затоа сум јас дојден, тоа сум јас, кој сум јас, има повеќе моето сведочанство, али би сакал некој друго да да кажам од словото, не само да се фалам јас да кажам за мене, него да кажам за Господ нашиот Исус Спасител, што кажува во словото. И и дека вели една најважна вистина ние треба да разбериме е дека ние му припагаме на Господ. Исто така цело наше имотство му припага Него. Тоа е само кога ние го признаваме царството на Христос на нашите сметки и тогаш ние ќе почнеме да искушуваме вистинска слобода. Значи, зошто вели му припагаме на Господ? Оти тој све створил, све е негово. Ништо не ни припаѓа нас. Све што имаме, тој ни дал нас. Некој ќе рече, па јас сум заработил. А кој ти даде мудрост да го заработиш што? Доаѓа од Господ повторно. Кој ти даде здравје да го заработиш што? Од Господ е. Значи, све е од Господ. И зато Вели, како во еден пример, кој Исус даваше примароци со посејување семе и други различити примароци физички и после духовно му објаснуваше на апостолите. Јас имам еден свој примерок. Пример. Пример. Пример, не од Библијата, свој пример. Еден земјоделец. Знаеме, некој има од села, така ли, земјоделец бил сиромав, бил сиромав, немал ни, ни 10 зрна да посее за да има пченица. Не, за цела година ако не посаеше, ќе останеше цела фамилија гладен, гладни, така ли? Али некој друг побогат од него, земјоделец му дал 10 зрна и рече посати тие 10 зрна и кој ќе израсни плодот, од колку ќе добиеш од тие 10 зрна? На пример 1000, колку класови од секое зрно ќе имаат неколку клас, 1000, 2000, 3000, не знам колку ќе излезат, але значи ќе добиеш повеќе од 10, така ли? Е сега, кога ќе ги добиеш тие 1000 зрна, ќе задржиш вели, ќе дадеш вели 10 на друг што нема и ќе задржиш 10 за другата година да посееш мудрост, памет, така ли? Е сега, првиот земјоделец што ги доби тие од богатиот земјоделец, кој е тој богатиот земјоделец? Господ. Тој му го даде тоа тие 10 зрна. Значи, кога ги посади тие зрна израсна и тој му даде 10 ток на друг земјоделец. И од друг му даде на трет и од трет на трет. Значи тој десекот Господ рече му го да, ми го дава мене, не на земјоделец. Ако му даваш на земјоделец, али вистински го даваме на Господ. За тоа сакам да кажам да десетокот е критичен за нашиот финансиски успех. Тоа е библиски извор, правило кое Господ го даде одам напред да му ги даде на Мојсија десете заповеди. Јасно и чисто, така ли? Пиши овде во Словото. Во Божиот стих на Битие, 28 глава, 22 стих, Јаков рече, ако има некој Библија отворете, не брзам, полека. Мала е темата, ќе покриеме за 30 минути све. Во Божиот стих на Битие 28 глава, стих 22, Јаков рече, од се што ке ми даваш, за тебе ке одвојам десеток. Разбирате ли? Све што ке му даде Господ, дали стока, дали пари, дали ова, дали она, ке одвојал десеток и ке му дадел на Господ. Тоа е почетокот. кај нас стих. Да, точно е. Да. Во па, Псалмите 24 стих 1 цар Дејвид исто вели вака. Давид. Давид. Господова е земјата и се што е на неја. Светот и сите кои живеат во него. Што вели тука? Господова е земјата и све на неја и сите кои живеат на неја. Кои се тие сите? Ние, животните, ние, луѓето, све, све му припаѓа на Господ. Во книгата на пророк Малахија, стих 3, 7 до 12, Господ ни вели, од времето на своите татковци отстапувате од моите заповеди и не ги чувате. Значи, од татковци, пред татковци, дедовци, пред дедовци, не ги почитуваат неговите зборови луѓето. <clears throat> Вратете се при мене и јас ќе се вратам при вас. Господ ни говори. Говори Господ на воинствата. И луѓето прашуваат, како да се вратиме? недоволно знаење, значи не го читале словото и вел како да се вратиме. Ако го читале словото, нема да го прашаат тоа прашање, така ли? Смели човек да му Господ вели, човек да му задржува на Бога, а вие ми задржувате мене. И прашувате, во што ти задржуваме? Повторно го прашуват, во што ти задржуваме? Не го читале словото во десеток и во е, приносот. Удрени сте со проклетство, вели Господ, зашто ми задржувате вие сиот народ. Се, секој народ не значи за нас, за тие што него читале Словото. Така ли? Стих 10, 10 донесете ги сите десетоци во ризницата, за да има храна во мојот дом Која е таа ризница? Црквата. За да има храна во мојот дом. Тогаш испитајте ме, спорува Господ на двоинските. Неке ли ви ги отворам небесните брани и неке ли ви излеам врз вас благослов во полна мерка. Потпуно ќе бидете благословени. Словото обеќа. И да имаш, на пример, да заработиш денес 100 динари, ќе одвоиш 10 динари, Господе, ова тебе ти припаѓа. А колку ќе те збогати Господ? 1000 динари на крај на делата ќе добиеш. Ке ти најде негде работа, некој ќе дојди од странство, некој ќе ти рече, еве, Господ ми рече да те благословам. На таков начин Господ се работува ако сме поштени према неговото слово и го почитуваме. Нема, нема ли раз заради вас да му забравам на скакулцит лецо да не ви ги е, расипува веќе посевите и за да не ви биде е, неплодна лозата во полето, говори Господ на војствата. Тогаш сите народи ке ве сметат за срекни, зашто ќе бидете земја на блаженството, говори Господ на воинствата. Значи сите народи ќе ве признаат дека вие сте Божи деца, го, го извршувате што ви заповеда тоа. Е сега, не само што пишува, ќе речите, по па тоа е стариот закон, а пишува и новиот закон, на истото, со други зборови. Али некои ние не го разбираме тоа. Треба пажливо, треба да се толкова, да се, да се објасни тоа. Ако ви треба објаснување, Господ ми дал дух на толкување. И некој друг брат има дух на толкување. На Словото. Во книгата на Лука сега, еве Новиот Завет овде. 20 глава, стих 21 до 25. Исус ни не поучува за десеток и давање доброволен прилог. Што рече овде? Исус не поучува. Не пророците во Стариот Завет. За десеток и доброволен прилог. Стих 21. И го праша Исус велики. Учителе, знаеме дека право зборуваш учиш и не гледаш кој е кој, туку според вистината поучуваш во Божиот, по Божиот пат. 22 стих Дали е дозволено да даваме да, данок на кесарот или не? Стих 23 Дали е дозволено стих 22 како што рекол, дали е дозволено да даваме десеток на кесарот или не? 23 Тој пак го разбра е, нивното лукавство и рече, 24 стих, покажете ми ги динари, чиј образ е над, и надпис има? Тие рекоа, Кесарев, 25 стих, а тој им рече Исус, тогаш дайте му го кесарството на кесара, а Божиото Божјото на Бога. А кој е Божјото? Не вели десеток или доброволе? Све што му припаѓа на Бога, дајте му. Тоа ти е десетокот. Тоа е значи исто е како во Стариот Завет и во Новиот Завет. Не треба буква по буква да ти кажи десеток Исус. Дајте му што му припаѓа на Господ. Како што дадовте во Стариот Завет, дадете и во Новиот Завет. Исус не поучува за давање. Кој ќе го послуша? Кој ќе го послуша? Ние сме, ние сме негови деца, треба да го послушаме, така ли? Кога даваме десеток и после тоа даваме уште од останатите 90% од нашата месечна плата, ние почнуваме да створуваме богатство во рајот. Кога ќе го имаме откривението од Бога дека тој е газда на рајот и, и земјата, тогаш све што имаме и сите 90% му припаѓа на Господ. Значи не ни припаѓа нас ништо. Што вреди ако му дадеме 10%? Ни остава 90 да потрошиме. Але запамтете, ако сакате другата година да имате, уштедете на банка 10% за да посеете повторно 10 зрна. Разбрате сејачо, што уштеди 10 зрна, за другата година даде на Господ 10, 80% ми остана. Се значи 90, ако сакаш да ги употребиш и тие што си ги уштедил, да ги посееш за другата година тогаш, тогаш лесно е да дадеме што било од све што ни припаѓа од нашето време, нашите материјални ствари и нашите пари, бидејќи вистински, не ни припаѓа нас ништо. Све му припаѓа него. Во книгата на Матеј, ево повторно овде, Исус борува. С глава 6 стих 19, 20 и 21. Исус рече, Не собирајте си богатство на земјата, каде што молецот и реѓата ги уништуваат, а каде што крадци подкупуваат и крадат. Туку собирајте си богатство во небото, каде што ни молес, ни рогја ги уништува, а каде што крадци не подкупуваат и крадат. Зашто каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето цар срце. Значи, ако не даваме, каде собираме богатство на земјата, не вреди. Ако даваме, собираме богатство за вечно во небото. <clears throat> Каде е вашето богатство, прашање? А? Ке си се прашате сами сега јас. Не ве прашам. Јас си знам каде ми е мене. Си давам како што Господ рече. Некои има од вас си дават, а кои не дават, прашајте се каде е моето богатство. Во книгата на Лука 21 глава, стих 1 до 4, Господ вели, први стих, а кога ги подигна очите, виде како богатите ги пуштаат своите дарови во благајната. Кој е тој што гледаше? Исус. А виде една бедна Вдовица како пушти таму две лепти. И Исус рече, Вистина ви велам, бедната вдовица пушти повеќе од сите. Четврти стих, зашто сите оние е, е, приложија дар за Бога, од свој вишок, а таа од својата немаштија пушти се што имаше за живење. Има некои случаи меѓу нас овде, немате ни леп да јадете. Така ли? А ке добиете денес, например, од нешто, од негде, заработите 100 динари, и сите 100 динари ќе ги потрошите. Дали е тоа како што вели Господ или не? Не, не. Треба да се оддели 10 динари, еве Господе за тебе ќе го видите благословот од Господ како ќе ве благослови. Како та, како што ја благослови таа жена со богатство, све што даде му го даде и даде или вели Исус даде повеќе од некој што дадел милиони, така ли? Да. И тогаш Исус ја благословил за, за, за цел неј живот, живот да биде благословен. На исти начин ќе ве благослови и вас, не само за на земјата, него и за небото ви обеќа богатство. Во книгата на Лука, 6 глава, е малце завршила, еве 25 минути помина. Не мериме на што Дема да одолжувам. Како Господ ме води така. Е, покушавам да не одолжавам. Стих 38. Давајте Давете и ќе ви се даде добра мерка, набиена, натресена, преполнета, ќе ви биде дадена во скутот, зашто со каква мерка мерите, со таква ќе ви се обмери. Што сака да каже овде? Ако имате 100 динари, не давате ништо, нема да биде добиете ништо. Да, да. Ако дадете малце, ќе добиете малце, ако дадете многу, ќе добиете многу. Таков е системот на Господ. <laughs> Господ сака своите деца, ние, да бидат успешни, срекни, не само што тој сака ние да бидеме успешни во све, туку тој со го обеќа тоа што ако ние го организираме нашиот живот со сред, средување на нашите финанси, финанси како што тој ни заповеда, тогаш ние не ние ќе просперираме, успееме во све. На ова земја и за вечно во небото. А, брат Ангел, би можел ли да го прочиташ ти? Кој? Да ми, да ми дай малце пауза. <laughs> Господ сака да ми дай пауза. Први Коринтијаните, глава 13, стих 1 до 13. Цела глава. Да. Полека, брат. Полека. 13 од 1 до 13, да. главата на љубовта. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да го имам сето знаење, а и така силна вера што и планини да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не е горделива не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памти зло, не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се покрива, во се верува, на се се радува, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа. А пророкувањата ќе минат, јазиците ќе замолкнат, знаењето ќе исчезне, Зашто само делумно спознаваме и само делумно пророкуваме. И кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне делумното. Кога бев дете, зборував како дете. Како дете мислев, како дете размислував. А кога станав маж, го оставив детинското. Сега гледаме како низ огледало, нејасно, а тогаш лице в лице. Сега познавам делумно тогаш ќе познавам совршено како што сум познаен. А сега остануваат овие три работи. Верата, надежта и љубовта. Најголема од нив е љубовта. А, треба малце нешто да објаснам, Господ ми рече дека која љубов зборуваме, за каква љубов? Агапе. Агапе љубов, точно брат. Значи, тоа е Божјата љубов. Ако ја имаме Божјата љубов, Све што Господ има, ни дал нас. Ние сме Божи деца, тоа го обеќа, така ли? Mm. Значи, ние сме наследници на Господ. Како можеме да речеме, не можеме Господе да дајме од 100 динари, 10 динари да двоеме? Како можеме тоа да го кажеме? Ако имаме вистински Божјата љубов, од срце ќе давам 20 динари, 50 динари од 100 динари. Да тоа е Божјата љубов тоа ќе биде вистински покажано во вас Божјата љубов спрема вашите други браќа и сестри, да ги охрабрите да секој еден да дава. На таков начин црквата ќе просперира и ќе функционира 100% подобро и цел штип ќе биде спасен, ќе се евангелизира. Треба финанси, не да се бара од други земји. Овде има финанси, богати луѓе. Меѓу вас некој има. Надвор некој што ќе сведочите еден Бога да дојде од македонците, да се да дојде во црквата да дава 10% или 50%, црквата ќе просперира и цело штип ќе биде спасен за слава на Господ. Бог да ве благослови. Све најдобро. Па друг утре ќе продолжиме со друга тема.